La titi me pregunto si ando con par de guacha. Par de guacha, rango con una, mañana otra. Ey, pero ni a palo hay boda. Titi me pregunto si ando con par de guacha. Ey, par de guacha, rango con una, mañana otra. Me la va a llevar todo al VIP, un VIP. Ey, saludito a Titi, dale, sácate el selfie. VIP, un VIP, Saludito a ti, dale, sácate el selfie. Whisky, le revimos si ya te lo metí. Me gusta Laura, el cuidado que se te ve la tanga. Anda beboteando con unas cuantas. Mucho perreo, ella, no una santa. Si anda dormido ahí abajo lo levanta. Ay, Andrea, se me pega y me menea. Tú estás con el cito que bombea. Para el alcohol, para el boliche ligera. Ella argentina, pa' ella no es cualquiera. Che, amigo, rescatate un toque, no puedes andar por ahí comiéndote todas las guachas. Arranca con una y morí ahí. ¿Eh? Nah, me la voy a llevar toda al VIP, un VIP, ey. Saludito a Titi, dale, sácate el selfie, whisky. Nos revimos y ya te lo metí al VIP, un VIP, ey. Saludito a Titi. La titi me pregunto si ando con par de guacha. Par de guacha, arranco con una, mañana otra. pero ni a palo hay boda. Titi me pregunto, dos, dos, dos, dos, dos, dos. Titi me pregunto. No es con la más fina, mi billetera la domina, con ojitos asiáticos prendiendo un María. Dielo, suena. Dielo te pregunto, dice, hey, di party.